Dragi slušatelji i slušateljice, sa nama e, u studiju večeras je jedna hrabra, e, snažna, proaktivna djevojka koja je već puno, puno puta imala priliku gostovati ovdje na Radio Sovi u sklopu raznih projekata koje je vodila. Ali evo danas sa nama tu sjedi u jednoj novoj e, ulozi i mogli bismo reći u jednoj najodgovornijoj ulozi studenta koju jedan student može imati, pa predsjednice studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Evo, Pegi Pavletić, dobro nam došla. E, hvala Majo na pozivu i drago mi je da sam ovdje. A, reci nam sad, evo, izbori su bili tek u utorak, danas je petak. Ovaj, jesu, li ti se dojmovi slegli ili još uvijek ovaj, osjećaš taj jedan hype, možemo reći, e, nakon sjednice? Pa moram reći da prošlo je tek par dana i još sam užasno uzbuđena, jako sam nova, sve ovo E, kako da kažem, iako sam bila jedina kandidatkinja za predsjednicu, moglo je završiti na različite načine, tako da sam stvarno, evo, kompletno nova, e, kao da svijet gledam onako nekim drugim novim očima po prvi puta i stvarno treba vremena da se navikne, ali skupština koja me izglasala i koja me potvrdila stvarno je jako optimistična. Sad već užurbano rade na e, pripremi Brucošijade i evo, baš sam jako ponosna na svih i nadam se da ću se čim prije uhodati tako da e, ih mogu prezentirati čim dostojnije. Sjednicu rekla si već da je prošla u jednom onako, e, kako da kažem, u miješanim emocijama i sredno i tužno. E, ovaj, možeš nam kratko ovaj, opisati kako je sve proteklo? Pa da, ovaj, Kruno nam je otišao, ali je i došao, kako da kažem, ostao je u skupštini, tako da evo, s obzirom na to da je bio bivši predsjednik, E, jako puno će značiti njegovi savjeti sigurno, a i skupština, jedan dio će se promijeniti, jedan dio će ostati, tako da mi je drago da je evo ostalo ljudi sa iskustvom unutra i evo, ja sam zapravo jako uzbuđena da, da ću raditi u ovom sastavu i da sam dobila toliku podršku i evo, nadam se da će biti zadovoljni sa mnom kao što sam ja recimo bila s Krunom na kraju njegovog mandata. Evo, e, rekla ste da je e, jako dugo već trajao taj e, Krunov izvještaj od prošle godine. Jesi li ponosna na tako ovaj, dobar rad i očekuješ li da će i nakon tvog mandata biti tako istrpan izvještaj? <laughs> Da, pa meni bilo drago slušati sve te aktivnosti i prepoznati sebe u gotovo svakoj od njih i voljela bi, voljela da se sjeća to zajedništvo isto tako ako ja budem odlazila. Ovaj, I zaista je bio dugi izvještaj, kvalitetan, vidi se da se radilo, da Eh, da su se neke stvari promijenile i unaprijedile i nadam se da će isto tako biti naravno nakon mojega mandata. Naravno uvijek eh, novi predsjednik eh, nastoji malo i nadmašiti bivšeg predsjednika, pa tako da se nadam evo da će moj trajati barem um, 15 minuta duže. Evo. <laughs> Lijepo si to rekla. Ovaj, reci nam sad, ne znam, vidjela, vidjela sam da nisi sad samo ostala predsjednica, postala predsjednica studentskog zbora, nego imaš i mnogo drugih novih pozicija. Možeš podijeliti sa nama koje su to nove? Pa da, to su uglavnom pozicije koje su vezane uz predsjednički mandat. To je pozicija predstavnice u Senatu sveučilišta u Rijeci i to je pozicija u Hrvatskom studentskom zboru koju ćemo i kolegica Dora Nikola dijeli zapravo dužnosti sa mnom, tako da i ona je dobila evo isto E, poziciju u oba dva tijela. E, mi smatram da su to jako odgovorne pozicije i nešto što zaista nas kao zbor može istaknuti na jednoj e, nacionalnoj razini. I evo Senat, mogu samo reći da sam uzbuđena, malo i uplašena jer prvi put srećeš sve dekane na jednom mjestu i moraš biti jednak, a to je teško sa ovako malo iskustva, ali evo nadam se da će studenti biti zadovoljni na način na koji ću ja njih predstavljati. Misliš da su te sve ove prijašnje pozicije i svi ovi projekti dobro pripremili za mjesto na kojem jesi sada? Pa donekle i jesu i nisu, <laughs> zato što e, kad si na tim projektima u principu sam biraš ono što te interesira i sam se usmjeruješ e, i sam rasteš i gradiš sam sebe. Mm, tako da uvijek si u mogućnosti reći ne, uvijek si u mogućnosti odbiti nešto gdje sad kao predstavnik stvarno nije da to ne smatram opcijom, nego stvarno smatram da je ovo jedna odgovorna pozicija na koju sam ja izabrana i moram opravdati to povjerenje i naravno da ne mogu reći ne zato što se radi o mojim studentima kojima moram stvarno osigurati sve da bi oni bili sigurni, sretni i zadovoljni. Tako da ovo je jedna pozicija na koju se možeš pripremiti u teoriji, ali ne u praksi. Znam da ti je najdraža pozicija prije ove velike pozicije bila voditeljica Ureda za znanost. Kako je sad s time? Možeš li ostati još uvijek voditeljica ili ne? Eh, da, ne mogu <laughs> ostati, nažalost. Međutim, imam kolegu sa medicine, Ivana Franina, koji je bio sa mnom u uredu prošle godine i on će to nastaviti raditi. Ja vjerujem u njega 100%. Nama uvijek treba vrijednih ljudi. Isto tako mislim da nije u redu od mene da ostanem na nekoj poziciji radi nekakvih svojih preferencija. Ja naravno to jako volim i nastavit ću raditi i uključivati se u njihove projekte, ali mislim da ono, svijet ostaje na, kako da kažem, na mlađima, iako <laughs> nisam ni ja ne znam koliko stara, ali vrijeme je da to preuzmu novi ljudi, da dobiju oni priliku, a ja ću se povući u svoje obaveze. E, budući da evo, ti si sad prva ženska predsjednica nakon dva mandata muških, e, osjećaš li sad onako neku e, potrebu da onako još predstaviš možda kod nas cure da i mi možemo onako take on the world? Pa moram priznati da ja to zapravo uopće nisam primijetila kad sam se kandidirala. To su komentirali neki od e, kolega i onda su se smijali kao sad su žene na vlasti i meni je samo bilo smiješno zapravo nisam nikada ono shvaćala niti dijelila ljude kao ok oni su muški oni su ženski i ono ako jednostavno cijeniš ljude po njihovim kvalitetama i ne znam, smatram da su zapravo svi kandidati koji su bili bez obzira na spol eh, bili stvarno kvalitetni i evo na kraju sad je došao red na nas pa nadam se da ćemo tako biti i mi. E, to su mi još govorili, u Senatu su isto um, tri predstavnice za prediplomski i diplomske studije također e, cure baš su me e, nasmijali, evo kako da kažem, kao sve, svuda su cure, sve sam ih raširila, ali ne, na kraju stvarno smatram da su se, one su se same prijavile, tako da evo, bilo je u kartama. <laughs> Koji su ti sljedeći, um, evo, da li nam možeš otkriti što je sljedeće, evo prvo što ćeš napraviti sad kao predsjednica, evo, osim Britošijade danas, večeras. Mhm. Da. E, Brucošjada je večeras, tako da evo pozivam e, svih koji upravo slušaju program da se spuste u prostor eksperta Delta gdje nastupa Marijan Ban i diktatori. Evo, znači, to je taj prvi manji projekt koji me čeka. Naravno, potrebno je raspisati i izbore, jer nešto od kandidata koji su prošle godine bili u zborovima sastavnica su i otišli sa fakulteta. E, pa sad ćemo trebati nadopuniti kolekciju i nakon toga evo put pod zvijezde kako da kažem imamo puno toga u planu jako je puno posla stvarno i evo stvarno pozivam sve koji imaju bilo kakvu projektnu ideju ili bilo kakve aktivnosti neka se uključe. Ono, mi smo tu, ja sam tu naravno u službi svih studenata, ja tu nisam da provodim svoje ciljeve i naravno pomoćemo uvijek svima, tako da slobodno javite se svi. <laughs> Hvala ti puno na gostovanju i što si nam oko premjerno dala intervju na novoj poziciji. Želimo ti puno, puno sreće, puno uspjeha, da ti se ostvari sve što si zamislila i sve što želiš. Evo, neku još riječ za kraj imaš? Pa evo, ja bi se isto zahvalila zapravo i vama. Bili ste tu uz nas uvijek kada je trebalo eh, dati ovako neku izjavu intervju i zapravo mi je najveća čast to što sam imala priliku gostovati na Radio Sovi kao studentskom radiju u, svom predsjedničkom mandatu i stvarno vam hvala što ste me imali na umu i nadam se da ćemo ovako uspješno surađivati i za vrijeme mog mandata. Evo, hvala ti Pegi. A dragi slušatelji, vi ostanite uz program Radio Sove, a kasnije se onda uputite na Jadu.